ću učiniti, ono što tajim i ono što ne tajim, ono u čemu sam pretjerao i ono što ti znaš bolje o meni. Ti si onaj koji unapređuje i unazađuje. Nema božanstva osim tebe. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahu moj, pomozi mi da istrajem u spominjanju tebe i u zahvalnosti prema tebi, te u lijepom robovanju prema tebi. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر Allahu moj, Utječem se tebi od škrtosti. Utječem se tebi od kukavičluka. Utječem se tebi od duboke starosti. Utječem se tebi od smutnji na dunjaluku i patnje u kaburu. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahu moj, molim te za džennet a utječenti se od vatre. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب واسالك القصد في الغنى والفقر واسالك نعيما لا ينفد واسالك قره عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين Allahu moj, tako ti tvog poznavanja nepoznatog i tvoje moći nad stvorenim, ostavi me u životu, sve dok je to najbolje za mene, a usmrti me onda kada je to najbolje za mene. Allahu moj, molim te za bogobojaznost tajnu i javnu. Molim te da govorim istinu i onda kad sam zadovoljan i onda kad sam ljud. Molim te za umjerenost u bogatstvu i siromaštvu. Molim te za blagostanje koje je neistrpno. Molim te za zadovoljstvo koje se ne gubi. Molim te da budem zadovoljan tvojom odredbom Molim te da mi olakša život poslije smrti. Molim te da uživam u gledanju tvog lica. Molim te da žudim susretu s tobom. Bez štete koja upropaštava i bez smutnji koje dovodi u zabludu. Allahu moj, ukrasi nas imanom i učini nas na pravom putu i da upućujemo na pravi put. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم الله موي molim او الله Allahu, jer يديني utočište svakom, koji nije rodio i rođen nije, i kome niko rava nije, da mi oprostiš grijehe moje, jer ti zaista praštaš i milosti si. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار الله موي مولين تبه تبي خوالة بريبدا نيما بوجانستو سين تبه يدينك إتي نيما ساوچسنكا ti koji mnogo daruješ, stvoritelju nebesa i zemlje, vlasniče veličine i plemenitosti, vječno živi, održavatelju, molim te za džennet, a utječem ti se od vatre. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahu moj, molim tebe da budem onaj koji svjedoči da nema božanstva osim tebe, jedinog koji je utočište svemu, koji nije rodio, niti je rođen i kome niko rava nije. Zikr nakon selama na namazu. السلام عليكم استغفر الله Molim Allaha uzvišenog da mi oprosti. Tri puta izgovoriti. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Allahu moj, ti si selam i od tebe dolazi selam. Slavljen si, veličanstveni i plemeniti. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Nema božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvorenjima. Allahu moj, niko ne može uskratiti ono što ti daš i niko ne može dati ono što ti uskratiš. Bogatog bogatstvo od tebe ne može sačuvati, niti mu pomoći.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 Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvarima. Nema snage ni moći osim kod Allaha. Nema božanstva osim Allaha. Robujemo samo njemu. Njemu pripada svaka blagodat, svako dobro i lijepa pohvala. Nema božanstva osim Allaha, iskreno mu ispovjedamo vjeru, makar to ne bilo po volji nevjernicima. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Slava Allahu. Hvala Allahu. Allah je najveći. 33 puta proučiti. La ilaha illa Allahu وحده la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Nema božanstva osim الله jedinog koji nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvarima. Proučiti Bismillahirrahmanirrahim Kul huve Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad ولم يولد ولم يكن له كفوا احد u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, On je Allah jedan, Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد U ime Allaha, milostivo, samilosno. Reci, utičem se gospodaru svitanja, od zla onoga što on stvara, i od zla mrkle noći kada rada mine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavis ne krije. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šeitana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Proučiti poslije svakog namaza jedan put, a poslije sabaha i akšama tri puta. Proučiti ajetul kursiju poslije svakog namaza.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 Njemu pripada vlast i hvala. On oživljava i usmrćuje. On je moćan nad svim stvarima. Deset puta proučiti poslije akšama i sabaha. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahu moj, molim te za korisno znanje, lijepu obskrbu i posao koji je primjen. Ovo učiti poslije selama na sabahu. Dova koja se uči kad se klanja tihara. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu kaže Poslanik alihi salam nas je učio tihari prilikom donošenja svih odluka, kao što nas je poučavao kuranskim surama i rekao bi Kad neko od vas ne zna šta da učini, neka klanja dva rekata na file, a poslije neka uči.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 I Ti znaš, a ja ne znam. Ti si poznavala svih tajni. Gospodaru, ako je ovaj čin dobar za mene, za moju vjeru i život, ima dobre posljedice na oba svijeta, odredi mi ga, olakšaj i blagoslov mi daj u njemu a ako je ovaj čin štetan mi po vjeru i život, i ako su mu posljedice loše na ovom i onom svijetu, odbij ga od mene i odbij mene od njega i odredi mi dobro i učini me zadovoljnim njime, kako god da bude. Neće se kajati onaj koji od Allaha rješenje traži i onaj ko se posavjetuje sa iskrenim vjernicima te na taj način svoj slučaj učini sebi jasnim. Allah uzvišeni u tom smislu kaže وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Savjetuj se s njima, a kad se odlučiš, pouzdaj se u Allaha. Sura Al Imran 459. ajet. Jutarnji i večernji zikr. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أكد kada omrkne, أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Omrkli smo i omrkla je vlast Allahu. Hvala Allahu, nema božanstva osim njega, On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala, a On sve može. Gospodaru moj, Molim te za dobro ove noći i za dobro poslije nje. Utječem ti se od zla ove noći i zla koje je poslije nje. Utječem ti se od ljenosti i od zle starosti. Gospodaru moj, utječem ti se od patnje u vatri i patnje u kaburu. Allahumma bika asbahna, wa bika وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Allahu moj, Tvojom voljom osvićemo i Tvojom voljom omrknjavamo, Tvojom voljom živimo, po Tvojoj volji umiremo i Tebi se vraćamo. A kada omrkne, kaže se, اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير الله موي s tvojom voljom omrknjavamo i s tvojom voljom osjećemo, s tvojom voljom živimo i umiremo i tebi se vraćamo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. أنت wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله موي ti si moj gospodar, nema božanstva osim tebe, stvorio si me i ja sam tvoj rob. Ja se držim ugovora i obećanja što sam ih tebi dao, koliko mogu. Utječem se tebi od zla kojeg počinih. Ja priznajem tvoje blagodati prema meni, a priznajem i svoje grijehe. Oprosti mi, jer samo ti možeš oprostiti grijehe. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر Allahu moj, ovo blagodati što je osvanulo sa mnom ili s nekim od tvojih stvorenja je od tebe. Ti si jedini i nemaš saučesnika. Tebi pripada hvala i zahvala. Ko ovo kaže ujutro, izvršio je dužnost zahvale taj dan. Ako kaže uvečer, zahvalio se za tu noć. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid. Nema drugog božanstva osim tebe. Allahu moj, utječem ti se od nevjerstva, od siromaštva i utječem se tebi od patnji u kaburu. Nema drugog božanstva osim tebe. Tri puta, ujutro i uvečer. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Dovoljan mi je Allah. Nema drugog božanstva osim njega. Na njega se oslanjam. On je gospodar veličanstvenog arša. Ovo proučiti sedam puta ujutro i navečer. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الله موي molim te za oprost i spas na dunjaluku i na ahiretu. Allahu moj, Molim te za oprost i spas u mom vjerovanju, u mom životu na Dunjaluku, u mojoj porodici i u mom imetku. Allahu moj, pokrij moje sramote i zaštiti me od mog straha. Allahu moj, sačuvaj me od onog što je ispred mene, od onog što je iza mene, od onog što je desno i lijevo od mene i od onog što je iznad mene. Utječem se tvojom preuzvišenosti od zla koje može doći ispod mene. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم Allahu moj, poznavaoče nevidljivog i vidljivog, stvaraoče nebesa i zemlje, gospodaru svih stvari i njihov vlasniče, svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe, utječem ti se od zla moje duše i zla šeitana i njegovog širka. Utječem ti se od toga da počinim zlo prema sebi ili da počinim zlo prema muslimanu. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم U ime Allaha, uz čije ime ništa na zemlji i na nebesima ne škodi, On sve čuje i zna. Ovo tri puta proučiti. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا zadovoljan sam da mi je Allah gospodar. Islam vjera i Muhammed alaihi selam vjerovjesnik. Tri puta proučiti. Ja haju ja qiyum, برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين O živi i vječni, tvojom milošću tražim pomoć od tebe. Popravi moje stanje i ne prepuštaj me samom sebi, ni treptaj oka. Subhanallahi wa bihamdi, adada halka, warida nafse, wazinata arše, wa midada kalimate. Slava Allahu i hvala mu brojem njegovih stvorenja, onoliko koliko je sam sobom zadovoljan, težinom njegova prijestolja i brojem njegovih riječi. Tri puta proučiti. Subhanallahi wa Slava Allahu i hvala mu. Stotinu puta proučiti. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على kulli شيء قدير Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvarima. Stotinu puta prouči. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده Osvanuli smo i osvanula je vlast Allahu, gospodaru svih svjetova, Allahu moj. molim te za dobro ovog dana, za pomoć u njemu, za pobjedu u njemu, za svjetlo u njemu, za blagoslov u njemu i za uputu u njemu. Utječem se tebi od zla koje je u njemu i koje je poslije njega. Kad se smrhne, rekne se isto, samo zamijeni. Osvanuli smo i osvanula je vlast Allahu. Resulullah alaihi bi govorio ujutro i uveče. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين Osvanuli smo na urađenom islamu i sa riječima čistog vjerovanja, u vjeri našeg poslanika Muhammeda a.s. i u vjeri našeg oca Ibrahima, koji je ispravno vjerovao i predan bio i nikoga nije Allahu ravnim smatrao. Rasulullah a.s. je rekao, ko ujutro kaže لا الله وحده لا شريك له له Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je moćan nad svim stvarima. Pripada mu nagrada adekvatna nagradi za vrat čeda Ismaila alaihissalam. S njega se skida deset grijeha, on se diže za deset deređa, zaštićen je od šeitana sve dok ne omrkne. A kada omrkne, ako kaže isto, sjeduje ga isto, sve dok ne svane. Abdullah ibn Hubeib pričao je da mu je Resulullah a.s. rekao Prouči. Šta da proučim, Boži poslaniče, Prouči Kul huvallah, felak i nas, ujutro i uvečer tri puta. To ti je dovoljno za sve stvari. Zikr prespavanje Resula, ali selam, svaku noć je kad bi legao u postelju, sakupio svoje šake, puknuo u njih i proučio Kul huvallah, felak i nas. Zatim bi počeši od glave i lica potrao svoje tijelo. To bi ponovio tri puta. Kad legneš u postelju, prouči ajetul kursiju. Allah uzvišenje će ti dati čuvara i neće ti se približiti šeitan sve dok ne osvane. Ko prouči noću dva posljednja ajeta iz sure El Bekare, dovoljno mu je.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 A kad legne, neka kaže. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين S tvojim imenom, moj gospodaru, liježem i dižem se iz postelje. Ako uzmeš moju dušu, smiluj joj se. Ako je ostaviš u životu, onda je čuvaj onim čime čuvaš svoje iskrene robove. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية Allahu moj, ti si stvorio moju dušu i ti je usmrćuješ. Tebi pripada njena smrt i njen život. Ako je poživiš, čuvaj je, a ako je usmrtiš, oprosti joj. Allahu moj, doista te ja molim za oprost. Kad bi Resulullah a.s. htio leći, stavio bi desnu ruku pod svoj obraz i kazao Allahumma qini azabaka ibadak Allahu moj, sačuvaj me od tvoje kazne na dan kad budeš oživljavao svoje robove. Ovo treba tri puta izgovoriti. Bismika Allahumma amutu wa ahya. S imenom živim i umirem, Allahu moj. Hoćete li da vas uputim na ono što vam je bolje od toga da imate slugu? Kada legnete u krevet, proučite Subhanallah 33 puta subhanallah.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 Ti si onaj u čijoj je vlasti svako biće. Allahu moj, ti si prvi, prije tebe nije ništa bilo. Ti si posljednji i poslije tebe neće ništa biti. Ti si zahir, iza tebe nema ništa. Oduži nas duga i izbavi nas i siromaštva. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي Hvala Allahu koji nas hrani i poji, pored koga nam niko potreban nije i koji je naša pomoć a mnogo je onih koji skrbnika i pomoćnika nemaju. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم Allahu moj, ti koji poznaješ javno i tajno, ti koji si stvorio nebesa i zemlju, gospodaru i vladaru svake stvari. Svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe i utječem ti se od zla moje duše, od zla šeitana i njegovog širka. zaštiti me da ne učinim zlo sebi ili drugom muslimanu. Resula, alihisselam, ne bi legao dok ne prouči sure, sečbe i te bareke.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 Prepuštam se tebi. Okrećem svoje lice prema tebi. Povjeravam ti svoja leđa i želje i straha prema tebi. Utočiste i zakon se mogu naći samo kod tebe. Vjerujem u tvoju knjigu koju si spustio, u tvog poslanika kojeg si poslao. Ako umreš, umrijećeš na urađenom islamu Zikr kad se prene sna. A iša radijallahu anha kaže, poslanik alaihi selam bi, kada bi se noću prenuo, rekao, لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Nema božanstva osim Allaha, jedinog i silnog, gospodara nebesa i zemlje i onog što je među njima. On je uzvišen i on prašta. Zikr nakon uznemirenja i straha u snu, te za onoga koji je opterećen ružnim mislima. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون Utječem se Allahovim potpunim riječima, od njegove srđbe i njegove kazne, od zla njegovih robova, od šeitanskih navraćanja na zlo i njihovog prisustva.